Urubara esura ya 15 Ebitambo namateeka gabyo Omkama akagambira musati ogambira abaisraeli oti oro muligoba omunsi eyo ndikuba kutuuramu Mukampungire ekitambo kyokokibwa kyaba kitambo kyante anga kitambo kyantama ekyaragayinwe anga ekyobweyendeze anga ebitambo ebyabiro bikuru byanyu ebiri kuragirwa ebyokundugiramu akatachu ogo alikugira ekiongo andetere ensano nungi esaine ekichweka kya ikumi kya efa ekitabiraine hini ya majuta ateone divai yekiongo kyokunywa hini ebyo bije akiongo kyokokibwa ekyabuli mwana gwentama hanga oro muntu yagira ekiongo kempa ya yentama mutewe bicweka bibiri omuikumi ebya efa yekiongo kensano nungi etabiraine nekichweka kya kashatu kehini ya majuta ekiongo kyokunywa mugire ekichweka kya kashatu kehini ya divai ebiyongo ebyo byakundugiramu akatacho Oromo aleta enumi yekiongo kyokokibwa kuikya kiragano anga aro mwandetera ebiongo byemirembe Aho enumi y'omuntu yaonga agiteo kicweka kensa nungi ekisaine bitweka bishatu omuikumi bya efa ekitabiraine nenusuhini ya majuta amone kiongo kyokunywa enusuhini ye divai akatachuke kitambo ikyabeki nikanshemerera mubitwaze gamutyo ali bulinumi anga ampaya yentama anga ali bulikapaya kentama anga akembuzi okwo obungi bwebitunganwa ebiri kuongwa buli nebiyongo ebiri kugirwa ali buli kitunganwa bibe nikuo bigana buli muIsiraeli omuzarwa naragirwa kugira atyo oro ya leta ekiongo kyokwokibwa ekyo kundugiramu akatacho kandi kumnyamanga aliba afurukiremu anga omuntu ndijo abatuiremu kimu karayenda kumpongere kitambo kyoko kibwa ikyo kundugira makatatu nawe atwaze uko muri kukora obukiro bwona bulija inyo ya mona banyamanga ababafurukiremu mukwate kiragiro kimu inywe nabanyamanga mulikumo alinye eiteka no mugenzo ebyo muri kuondera bibe nibyo byonderwa umunyamanga abafurukire umkama agambira mushati ogambira abaisraeli oti oro muligoba omunsi eyo ndikubatwaramu mukalya byakulya byamu mumpongere kiyongo oro mulieza engano mukagireta mukagisa emikate yo kuganuza muri chumba mukategwa mbere mugumpongere amakiroganyu gona orumuracumbaga imikati yo kuganuza ogwa mbere muragumpongeraga kyonka kamulifakara mukabura kwekomya miyango egiona eyona gambire musa imiyango yoneyo namuwangire kwemekiro ekiona gimwaide nokugenderera omu makiroganyu ke yangalirebalitalize litamanyire aulio naligire enumi yekigeto etambo ekitambo kyokwokibwa mara akatachu kayo kalinshemerera enumi egyo egiboyo ekiyongo kensano ne kiyongo kyokunywa nkoko mugenzo guli kugenda amune mpa ya yembuzi yekiyongo kenya tano ya mafu Aho omukwani ayatirire eyanga lyona lya Isiraeli mara baligaruliro aro kubani bashangwa bafakaire mbwenu oro baongera omukama ekiyongo kyokwokibwa bakatawe ekiyongo kenya tano ya mafu arwa mafugabu bafakaire niko kugarulirwa kwabo Iyanga ya Isiraeli ligarulirwa lyona nomufuruki omuli Isiraeli kutyo aro abantu bona omuyanga ni baba bafakali omuntu kalifakara atamanyire aligira ekiyongo Kenya tano yobufu omuwagazi gwembura buzi ogomo akagumo omukwani ayatirire omukama aro muntu akozire obufu mara aligarulirwa inywe na muliondera itekalimo amuntu kufakara atamanyire yaba muIsiraeli omuzaro anga afurukire omuli Isiraeli kyonka omuntu alifakaza ekyekundo abe muzaruwa anga mufuruki ogwaliba akunukuiruze omukama maraba mutu akuba aliba ayangire kukwata kigambo kyomukama atwire omwangogwe ogwo bamutwe azire entambaraye omuntu ayachenire nkwi akiro kya sabato oraba isiraeli baba ile bali omwirungu bakashanga omuntu nashenye nkwi akiro kya sabato abamchangire na Kenya bamuleta ali Musa na Aaron ne yangaliona bamufunga kuika orobararamura bamugire bata umkama agamira mushati omuntu ogu bamuite bamushoze mururusisira embaga yona emuteze amabale bamushoza mururusisira abashirajibo na bamuteze amabale bamuita nkoko mkama yabaire angire musha ebituuti abebo omukama akagamira mushati oragira abashirali omumakiro gabo gona abebo zabo ompembe bate nibashonolerao ebituuti babikwase urufufu rwa kibururu buli kuleba akituuti ekyo mujukireo emiyango yona yo mukama no kugigobeshereza ao timu nsigeo kukora ebyo muri kwenda no kwegomba kityo muijuke miango yange yona mugigobeshereze maramube batakatifu aliruwanga wanyu ninye omukama ruwanga wanyu ayabaire omunsi ya Misiri kamba ruwanga wanyu